të të cilat i përkasin Muhamedit alayhi salatu wassalam i adresojmë tek ai dhe tek shokët e tij besnikë dhe të sinqertë, pastaj mbi familjen e tij të ndershme dhe besnike, mbi gratë e tij të pastërta dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar të pranishëm do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu në ciklin të cilin e fillum në ligjëratën e kaluar, në javën e kaluar, mbi një tematikë ndoshta me titull tërheqës, por se besimtari duhet të tejkalon emrat dhe duhet të tejkalon simbolet dhe të depërton dhe të hynë në domethëniet dhe botëkuptimet të cilat na ka ngarku me to Zoti jonë tebareke ve teala. Andaj duke mos u tërheqë nga emrat dhe simbolet e zbukuruara, neve dëshirojmë që ta kuptojmë fenë e Zotit xhelle xhelaluhu, siç e ka zbrit Zoti jonë tebareke ve teala. Andaj këtë varg e kemi titullu qytetërimi dhe veçoritë e tij në islam. Pra, çfarë ofron islami nga qytetërimi, nga civilizimi, nga kultura e përgjithshme dhe si sistem i përgjithshëm i Zotit tebareke ve teala në tokë. Andaj neve para se me vazhdu në veçoritë e qytetërimit islam, duhet domosdoshmërisht t'i cekim fillimisht në parathënie disa prej pikave se çka na shtyni të mbajmë kësisoj ligjëratash. Fillimisht të nderuar vëllezër, Neve po jetojmë në një kohë ku pretendohet, reklamohet nëpër media, propagandohet për lloj-lloj sistemesh, për lloj-lloj qytetërimesh. Propagandohet dhe reklamohet e keqja shpeshherë si e mirë, si përparim, se ajo është e duhura, kështu i përket njeriut, ky është njeriu i shekullit njëzet e një, ky është njeriu i avancuar, e kështu me radhë prej titujve, të cilat janë pre shumica e njerëzve dhe mashtrohen dhe tërhiqen drejt këtyre të këqijave të cilat mbulohen me ambalazh të të mashtrimit. Andaj besimtari duhet të ndalet me vëmendje të shikon kur diçka thuhet është e përparimit është e ecjes me kohën. Duhet të shikon me, me vëmendje a është kjo përparim, a është kjo qytetërim, a është kjo e cila propagandohet diçka që neve duhet të zhytemi në ta pa mendu se a i përket besimtarit të zhytet në ta apo jo. Pavarësisht se njerëzit si i kuptojnë pastaj çështjet, apo kush prej njerëzve e ka kuptu apo kush jo, qofshin edhe njerëz të cilët përgatiten në intelekt dhe dije, besimtari duhet të jetë i vëmendshëm dhe ta run fenë e tij dhe mos mashtrohet pas pas titujve. Andaj, në Islam ekziston qytetërim i madh, ekziston kulturë e madhe, ekziston civilizim i madh. Për këta dëshmojnë pesëmbëdhjetë shekuj. Katërmbëdhjetë shekuj e gjysë të muslimanëve dëshmojnë me dëshmi dhe fakte të fuqishme se si Islami e ka ndërtu njeriun, e ka civilizu ata dhe ia ka ofru qytetrimin më të madh, madje një pjesë dërmuese e qytetrimit të cilat i jetojnë njerëzit në këto kohra, bazamentet e tyre, themelet e tyre qytetrimeve janë inspiru dhe janë frymëzu shumë nga nga feja Islame. nga kontributi i muslimanëve të cilat e kanë dhon në shkenca të ndryshme. Andaj fillimisht neve duhet të shikojmë në tonën, jo pse është e jona, po për shkak se dëshmitë argumentojnë se kjo është më e mira. Pra kjo është e para. E dyta, që neve nxitemi të flasmi për kësisoj temash, është që neve si muslimanë Shpeshherë jemi pre e shtypjeve dhe presioneve se ju muslimanët nuk jeni të qytetrum, nuk jeni të zhvillimit, nuk jeni ju që vraponi apo harmonizoheni me karavanin e kohës moderne. Pra ju jeni të ngecur, të prapambetur dhe nuk keni mundësi me me u harmonizu, me u përputh me ata çka njërzimi po e shijon prej të mirave të zhvillimeve të, të fundit. Neve si muslimanë, e dimë termin zhvillim, avancim, ecje përpara, mos ngecje në vend, dalje nga vrazhdësia, E kështu me radhë, porse krejt kjo duhet të bahet në në kufijtë e Zotit xhele xhelaluhu, duke mos e kalue kufinin e sheriatit të Allahut tebareke ve teala. Andaj, kësisoj ligjëratash, por edhe e lexuara që duhet ta kërkon besimtari, duhet që të ofron tek njerëzit se neve nuk jemi të prapambetur. Jemi të ecur përpara, jemi të zhvilluar, por çfarë nënkupton zhvillim? Çfarë nënkupton të jesh i avancum? A është zhveshja? A është imitimi i verbër i çdo mode e cila prezentohet? A është rakia? A është vera? A është muzika? A është çoroditja? E kështu me radhë? A është ndryshimi i pjesëve të trupit? Zbukurimi i tyre i stërngarkum? E kështu me radhë? A është adhurimi i hekurit dhe plastikës? E kështu me radhë, krejt këto përbëjnë te ata zhvillim, qytetrim dhe ecje përpara. E kështu me radhë. Andaj besimtari nuk duhet të ndikohet nga kjo, por duhet ta gëzon të veten dhe të krenohet me atë çka manifeston prej qytetrimit. Andaj të nderuar vëllezër. Neve nga mësimi i qytetrimit islam, nuk e kemi për qëllim me u krenu me atë çka ka kalu. Se fundja dikush mund me na thanë neve, kjo ka qenë e kaluara, ju, çfarë ofroni? Andaj besimtari duhet ta merr bagazhin dhe kapitalin e madh historik dhe të mundohet të praktikon dhe manifeston nga ajo maksimum në jetën e tij. Pra, të jetë i qytetërum në rrethin e tij, të jetë i kujdesshëm në sjelljet e tij, të tregon se ajo fe të cilën ky e jeton është e Zotit, është e përparimit, është e dijes, nuk është e ngecjes, nuk është e nomadizmit dhe e shkretëtirave se si ajo mundohet ndonjëherë me u izolue në kësi terme, por se besimtari ndihet krenar. Por para se me u ndi krenar, duhet të punon për ta. Para se neve me thanë, e dini se në historinë tonë, ekziston një Ebu Bekër dhe Omer, neve duhet ta krijojmë një të tillë. Para se me thanë neve kemi pas një Ibn Tejmije dhe një Ibn Kajim El Xheuzije i cili kështu dhe kështu veprimtaria e tij dëshmon, neve duhet të ofrojmë diçka e cila preket pi asaj historie të kaluar. Pra neve në vend se ta teprojmë me krenim me historinë, duhet të ofrojmë model praktik. Si doket një Ibn Kajim në doza të vogla, si doket një Ibn Tejmije, në përmasa të vogla, nëse s'kemi mundësi me arrit ata, duhet që të investojmë që ta krijojmë një Ibn Tejmije, apo një Ibn Kajim, apo një Ibn Rexheb, El Hambeli, apo një Ibn Kethir, apo edhe në botën më të gjanë, kur njerëzit thojnë ne jemi me Ebu Hanifën, Por duhet të ofrojmë një model të Ebu Hanifës, së paku të vogël. Nuk mjafton neve të krenohemi me Imam Ahmedin dhe me zuhdin dhe asketizmin e tij, ndërsa neve s'kemi mundësi me frenu vetveten nga doza të vogla të tërheqëse nga kjo botë. Apo të themi se tek neve ka pas Imam Malik, apo ka pas Imam Shafi'i, një njeri i zgjuar, intelekt i madh, e kështu me radhë, andaj dhe të dalmi nga kjo dhe të mundohemi që të manifestojmë në jetët tona nga qytetrimi i fesë së Zotit Xhelle Xhelaluhu dhe se si Muhammedi Alejhi Salatu Ve Selam bashkë me shokët e tij kanë dëshmue praktikisht me shpirt, me mendje dhe fizik se janë njerëz të cilët meritojnë që që të ndjeken. Andaj të nderuar vëllezër nga kjo synojmë që neve të ngritemi me dije, të ngritemi në aspektin intelektual, të ngritemi në aspektin shpirtëror, të jemi njerëz bujarë, ta synojmë fisnikërinë, ta synojmë atë që të jemi njerëz tolerantë me muslimanët e kështu me radhë dhe kulmi i kësaj maksimumin të japmi për njerëzit duke e dëshmu fjallën e Zotit Xhel-le Xhelaluhu ju jeni njerëz më të mirë të nxjerrur për njerëzimin dhe njerëzimi pavarësisht sa ka të këqija dhe zullum dhe nga kjo kaptinë e errët kjo nuk ban neve me abstenu me e dhon tonën duhet me e dhon maksimumin tonën dhe me thon se ne jemi këta e njerëzit le ta japin ata çka e japin prej sendeve të tyre Të nderuar vëllezër, përmendëm se qytetërimi islam, civilizimi islam, kultura e përgjithshme e islamit ka shumë prej veçorive. Dhe këtu përfshihen gjitha fushat çka mundet me ekzistu dhe kanë lidhje me njeriun. Duke fillu nga truri i tij. Islami trurin e njeriut e sheh shumë veçanërisht prej tjerëve. Për shembull ki Greqinë e vjetër e cila trurin e definon me definicionet e veta. E ki Bizantin dhe Romakët e shohin trurin me definicionet e veta. E ki Persinë e cila i shikon gjërat me sendet e veta. Pastaj edhe nipat e tyre prej qytetërimeve bashkëkohore, se si Evropa e shikon trurin e njeriut, si Amerikani e shikon trurin e njeriut, pastaj Kina, e Japanët, e ku ta di çka prej civilizimeve të huaja. Neve në islam kemi definicion për trurin, qysh e shikon feja e Zotit. Kemi definicion për shpirtin, edhe ata i kanë t'vetat, neve kemi tonat, e kemi të fesë Zotit Xhel-le Xhelaluhu. Ata si e shikojnë trupin e njeriut dhe si e shikojmë na. Për shembull e ki Frojdin se si e definon njeriun duke u nis nga ana fizike e tij, apo biologjia se si e sheh trupin, apo prejardhja e njeriut fizike, gjeni i tij, ADN-ja e tij, qelizat e tij, a mos kanë apo sikur Darvini, i cili beson se ka evoluu nga majmuni dhe ka përfundu në njeri. E ku ka me përfundu pastaj njeriu? Nuk i dinë. Andaj, të nderuar vëllezër, qytetërim apo kulturë e përgjithshme nënkupton gjitha fushat e e njeriut. Edhe në raport me botën çka e prek, po edhe në raport me botën abstrakte. Për shembull, Greqia a flet për ahiretin? Flet. Mundësia e ekzistimit një bote tjetër. A kanë folë romakët për botën tjetër? Kanë folë. Mirëpo, jedhunnune dhanne. Siç ka thënë Allahu xhel-le ue ala? Dhalikum dhannukumu ledhi dhanentum bi rabbikum. Kështu ju keni hamendësu për zotin e juve? Erdakum. Kjo ju ka shkatru. Pra vllezër nuk ekziston një njeri ku do të shofë në botë, në historinë e lashtë apo në të, në të tashmen, që nuk i ka perceptimet e veta. Secila e shpjegon për shembull fenomenin vdekje? Çdo qytetërim e shpjegon fenomenin vdekje. Andaj disa prej tyre pasaj e djegin trupin që mos të del në llogari nëse ekziston llogaria. Disa prej tyre e varrosin njeriun me me krejt pasurinë e vet, me altane, me argjende, me pasuri që e ka pas. Pse? Kështu është kultura e tyre. Kurse neve kemi shikim të veçantë. Neve kemi këndvështrim të veçantë se si shohim vdekjen. Nga kjo besimtari formon bindje për çdo send, shikim për çdo send. Andaj i gjen sahabët e pejgamberit alejhi salatu ue selam, nuk mundesh me gjet një fushë që ata mos të kishin fol në ta. S'ka ndonjë fushë vllezër, qoftë abstrakte, që ka bot, me botën e shpirtit dhe gajbit, qoftë me natyrën, që ata s'kan fol, qoftë me yjet e kështu me radhë, që ata s'kan fol. Nuk ekziston. Pastaj kanë ardhë dhe muslimanët më vonë, prej ulemave dhe kanë detalizu, kanë nxjerrë imtësi, andaj ka thonë imam Shafiiu, kush i përvishet ilmin, ilmit, dijes, feljudakkik. Dhe pastaj gjykimi i tyre dhe lidhja e tyre ndërmjet veti. Apo, për shembull, mjeku ka aftësi nëpërmjet mjeteve të ndryshme me pa detale të shumta se si qarkullon, për shembull, një pjesë e trupit dhe si ajo e lun rolin e vet në ndërlidhje me një organ tjetër. E na këto s'i shofna, na e dim dora. Për shembull, te na dora, kjo pjesë e dorës. Por te mjeku ka një botëkuptim tjetër. Ka detale të shumta, ka damar të lidhë, ka gjaçe të cilat qarkullojnë, e kështu me radhë. Andaj vllezër, njeriu duhet të mundohet, sado pak që të zënë nga imtësitë, që të furnizohet me, me kuptimet e begatshme të fesë Allahut tebareke ve teala. Në ligjëratën e kaluar, përmendëm se prej veçorive të fesë së Zotit xhel-le xhelaluhu, është se veçoria e katërt, Dallohet në Islam qytetërimi me botëkuptimet e veta. Çdo sendit ja cakton një emër dhe një botëkuptim. Dhe nuk toleron dikush me ardh me ja vendos ose emrin ose botëkuptimin. Për shembull, çka është njeriu? Në Islam nuk mundet me ardh dikush me na me na ndru këta. Njeriu është krijesë e Zotit xhel-le xhelaluhu Përfundon tek baba Ademi e ka kriju Zoti me durtë e veta, pastaj e ka fri shpirtin, pastaj e ka zbrit në tokë e kështu me radhë prej njohurive që e kemi për njeriun. Kjo është botëkuptim i veçantë. Çka është shpirti? Kemi botëkuptim të veçantë. Ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu, të pyesin ti për shpirtin, thuaj. Shpirti është çështje e Zotit tem dhe nuk dini për ta vetëm se pak, ka thonë Ibn Abasi, ja dini emrin edhe pikë. Dhe kjo është botëkuptim. Dhe nuk tejkalojmë na këtë vijë, se se çdo tejkalim vjen me xhehl. Pra çdokush ka mundohet pastaj me me e definu shpirtin jashtë të kësaj, vjen me injorancë, se ai nuk e di. E kështu me radhë, çka është bota? Cila është Planeti kryesor, a është toka, a është dielli, a është hana, i kemi definicionet tona, cila sillet e cila nuk sillet, i kemi definicionet e tona, edhe ata i kanë drejtat. Andaj veçoria e katërt, është që në islam, kjo është rregull i përgjithshëm, pastaj shembuj vëllezër ka shumë. Andaj, një prej metodologjive të cilat do t'i përdormi në këto ligjërata është, neve do ta bim veçorinë, si term i përgjithshëm. Pastaj shembuj nën ta mund t'sjellmi pa fund. Qysh nga koha e Ademit alejhi salatu wasalam deri në kohën e tonë. Por se neve na mjafton që ta dim cila është veçoria, vija e përgjithshme. E pastaj ka shembuj të qartësimit të shumë. Këtu te veçoria e katërt na kanë ngel edhe disa prej sendeve. prej shembujve, që të qartësohet edhe më shumë, ngase lufta e emrave dhe botëkuptimeve është luftë shumë e madhe vëllezër. Për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që ka nxjerrë Imam Buhariu, do të vinë disa njerëz pas meje, do t'i ndryshojnë emrat, do t'i quajnë me të vetën. Si tha pejgamberi alaihi salatu wasalam, do ta quajnë alkoolin pije freskuese. Apo, për shembull, çka, çka ndryshon kur ti e qun pije freskuse? Te ti si musliman s'ndryshon kurgjo, por te njerëzit të cilët ndikohen shpejt nga nga ndikimet e huja, apo nga frymëzimet e shejtanit, at, ai për shembull në trurin e tij nuk e ka pastaj se është tu bo keq. Po është e pi një pije e cila e freskon, një verë, për shembull e quajnë verë, pra është pije e verës, ata e pinë dhe dimrit, por me ja ndreq atmosferën, por te na vllezër ti qysh dush quje, nëse asi dush prej verës, e fri e pije freskuse, e ndreq atmosferën, e kall atmosferën, s'bahet dasma pa këta, ti qysh dush quje, te na e ka definicionin edhe emrin e vet, raki, haram, Andaj ti e sheh për shembull se njerëz çka janë ndiku pi kësaj, thotë pse e qun kështu pa lidhje. Haram. Ti ku je tu jetu? Pra, se me emërtimin haram te ai apo janë ngjall vnerin, janë ngjall të keqën e kësaj. Andaj vëllezër neve i kemi emërtimet tona dhe i kemi definicionet tona. Për shembull ata e qujnë verë dhe nuk pranojnë me e qujt për shembull se ta humb mendjen. Ta humb mendjen, a ta humb mendjen. Pastaj u vranë, u kacafytën, e kështu me radhë. Pa ata s'kanë shku m'u falë në diskotekë. As nuk kanë shku me, me kallzu devotshmëri aty. Ça kanë me bo ve? Kan m'u përplasë. Andaj tha Allahu Xhel-le Xhelaluhu se shejtan ju thirr në alkool t'ju largon nga namazi. Ju thirr në komar t'ju largon nga namazi dhe përmendja e Zotit. A mund vllezër njeri të përmendë Allahun, të falë namaz. Qysh i shkon tu falë namaz, copa ish bo me dikanë. S'ka mundësi jo vllezër, s'ekziston kjo. Po, dikush m'e pas bo ata, copa po, mirë po, ai me bo dikan, jo, pse, se s'ka mundësi, nuk ka mundësi. Andaj bota e emrave, ligji i emrave, çka i bje që kjo, qysh është që kjo, është luftë e madhe. Për shembull zinanë e quajnë dashuri. Dashuri. Andaj për shembull në Evropë thonë muslimanët e luftojnë dashurinë. Subhanallah, muslimanët e luftojnë dashurinë. Dhe ai nuk nuk të vet ty, e thotë ti tu e luftu dashurinë. Ti thua o i nderum nuk e luftoj dashurinë. Na nxitim burri me dash grun dhe gruja me dash burrin. Dhe hoxha i cili përfaqëson sheriat mundohet me e zbatu fenë e Zotit. Ai maksimum deri në skajin e fundit mundohet mos me da ni burrë dhe ni gruje. Prit edhe pak. Ka dalë taksiri me e këndej. Ban sabër. Duroje ti, duroje ai. Pse? Mos me e prish se ka dashuri aty. Apo me e ngjall dashurinë. Ama ata nuk e kanë për qëllim familjen. Ai e ka për qëllim zinajën. E po, s'e dojna. Ti m'u shfrenu qysh dush, m'u çorodit qysh dush, m'i prek krejt gratë ti çka dush. E qeta s'e dojna. Ai thotë, dashuri o kjo, pse p'e ndal? Andaj vllezër, nesër vllezër ata me thonë, dush me bo marrëdhonie me nanën, çka bojna na? Tha Pejgamberi a.s. me hadith që ka nxjerrë imam Ahmedi, para kiametit, do të bohet amoralitet në rrugë njeriu me nanën e vet, Zoti na rujt. Dhe ma i miri prej tyre do t'i thotë atij, Mshefu pak. Mshefu se t'pan krejt. Marre, turp. E kështu me radhë. Mirë vllezër, na e dimë se qajo kohë kur të vjen, plot pi atynve kan me thanë, qe kjo jeta, kjo përparimi, na e kena ndru ligjin e kena ba edhe me nanën, pse? Zoti na rujt. Pra vllezër, bahen këto sende. Bahen. Dhe realizohen. Dhe mbrohen. Mbrohen me fuqi mbrohen. Andaj lufta e termeve është shumë e madhe. Lufta e termeve është shumë e madhe. Andaj Shejhul Islam ibn Tejmije çka thot për imanin për shembull. Sahabët dhe tabiinë dhe tabi tabiinët a janë kanë injorant kur kanë këmbëngul me e qujt imanin fjalë dhe vepër dhe kanë ngrit luftë mbi këta Shembull i thu, po, mirë ve, toleroj pak, me zemër, jo, fjalë dhe vepër. Pse? Se ata të cilët kanë toleru dhe kanë thonë fjalë, imani është në zemër, pastaj ti ban çka dush prej të këqijave, imanin e ki si t'Xhibrilit. Apo, ti çka dush pastaj ban. Andaj ehli suneti s'ka lshu pe, jo, fjalë dhe vepër. Pse? Se t'gjykojmë për vepra pastaj, ta, ta tërheqmi imanin, s'e ki imanin tash. Qysh s'e kam, unë kam zemër. Jo, te na definicioni thot fjalë dhe vepër. E zemër, dhe ta shofim atë te zemra se zemra s'është punë e jonë. Ti te zemra mirru vesh me Zotin tand, kur çohesh në ahiret. Mirëpo neve na ka pru ligj ai. Ai që bëhet pijan, i thojmë pijanec. Po në zemër, ku me di çka ka? Nuk e dim çka ka në zemër. Noshta burrë i mirë në zemër. Në thojza, apo? Noshta është burrë i mirë. Ka pi për zor. Nuk i dim këta. Po na e dim pijanec. Na e dim rakixhi. Qeshtu e dim, se qeshtu po pi vjen era. E kështu me ra. Andaj vllezër lufta e emrave. Qysh me emërtu. A dashuri, a zina. A verë, a haram. Këtë këto vëllezër janë luftë e madhe që besimtari duhet me qenë syçelë dhe me e qujtë qysh e ka qujtë Zoti jonë tebareke ve teala. Dhe prej kësaj vëllezër ka shumë shembuj. Për shembull, kanë përmend dijetarët se prej botëkuptimeve të cilat neve në islam i kemi e që nuk janë botëkuptimet e të tjerëve, është për shembull botëkuptimi i fitores. Zakonisht tek civilizimet e huaja, jashtë islamit, fitorja është me ardh ushtria dhe me u vendos në një vend. Kjo fitorja e fundit, apo? Po në islam s'është qeshtu. Në islam vëllezër pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, ka tregu e që është hadithi n'Sahih Buhari, ka thënë alejhi salatu ve selam, Do të vjen ditën e gjykimit një pejgamber me tre veta, një pejgamber me dy veta, një pejgamber me një. Wa yati nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Dhe vjen një pejgamber s'e ka kërkan me veti. Tani, nëse e marrmi botëkuptimin e huaj dhe e zbatojmë te ky pejgamber i cili vjen me tre veta, a ka hup a ka fitu? Ka fitu. Te na ka fitu, ta ata ka hup, tre veta. Te një popull me shku dhe vesh tre veta m'i nxjerr ti prej aty. M'i bo ka veti. A është humbja fitore? Te zoti o fitore. Ky me dy ka fitu, ky me një ka fitu, ky pa hiç. Wa lejse meahu ehad, as një s'i ka besu. Paramendojeni, ka ardh pejgamberi te një popull. Pejgamberi se na emron neve, jo na, se s'i kimi pa. Ka ardh njeriu, i ka thirr, i ka thirr, i ka thirr. ka vazhdu me metodologjitë e pejgamberit herë butë e herë qysh e ka pa rastin asnjë s'ju ka përgjigj kush ka fitu në këtë rast ky pejgamberi apo ata të cilët janë rebelu pejgamberi pejgamberi alejhi salatu ve selam andaj për shembull botëkuptimi i fitores tek neve nuk është me ngadhnjy fizikisht por është me ngadhnjy si moralisht është me ngadhnjy moralisht. Andaj shumë prej ulemave të kohës së kaluar, kur janë akuzu nga pushtetet e kohës së tyre, nga hilafeti e kështu me radhë, se filani po e do pak pushtetin. Qysh janë përgjigj dijetarët, vëllezër? Qysh janë përgjigj dijetarët? Janë përgjigj kështu. Iu kanë thanë plot prej dijetarëve, pushtetarëve të kohës vet, Nëse ti Allahu ta ka dhanë pushtetin e trupave, mu ma ka dhanë pushtetin e zemrave. Ai çka e ka pushtetin e zemrave, a mundet me vrapu për pushtetin e trupave? Halifja çka ka n'dorë vllezër? Ma s'shumti çka ka n'dorë? Trupa. Dhe ka ushtrinë dhe bjen n'rend trupa. Por ka mundësi shumë prej atyre që janë drejtu me trupa, me zemra mallkohen. Ndërsa dijetari s'ka pare, s'ka fuqi, s'ka takat, s'ka kurgjo. Por i ka zemra, njerëzit e respektojnë. Qysh e respektojnë? Abdullah ibn Mubareki kur ka ardh te Bagdadi në atë kohën e tina, është bllokue qyteti, janë shpraz shtëpiat për vizitën e Abdullah ibn Mubarekit. Dhe halifja i asaj kohe çka ka thonë, Dhe familja e halifës. Ka thanë halife koka Abdullah ibn Mubareki. A di çka do me thanë me u shpraz shtëpitë për dikënd? Ti thot, ti mundesh me thonë se edhe sot po shprazen shtëpitë për propaganda të ndryshme. Nuk shprazen shtëpitë nga dashuria. Po njani rrogën, njani pagën, njani mos të dalë prej pune, nuk e ka prej dashnie asaj. Pak me iu dhanë mundësia, i thuhet, rri rahat se nuk të prish punë, kurrë s'del ai. Apo, Argument, këshirë këta që shkruan për pagë, s'dalin kur, pse? Andaj është punë interesi. Por Abdullah ibn Mubareki s'ka ardh me kurrgjë o vëllazër. S'ka ardh me kurrgjë. Ka ardh vetëm me me zemër. Andaj për shembull, botëkuptimi i fitores në Islam nuk është me fitu me me trup, por është me fitue me me zemër. Gjithashtu vëllazër, dobësia, njeri i dobt. Sa dallon në qytetrimin islam dhe në qytetrimin e e huaj. Për shembull njeri i dobt, te na kush është vëllazër? Njeri i dobt, t'i ra shpia. Apo vetura e ka që 50 vjet veturë t'vjetër e ka. Mezi se hec njeri. Apo çarapat i ka të grista. E çe kshyr ti. Teshat i ka të grista. Qysh e kshyrmi na? Të ndikum nga qytetrimet e huaja, i dobt ky. T'i ra dera apo i dobt ky. me këtë sy, me këto syza, me këtë optikë t'dobt, na me i pas pa sahabe, qysh na dilshin vëllazër? Paramendo ti me pa një sahabe. Me, që ç'ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmije, shumica e sahabeve i kanë pas ato këpucët dhe nallet t'grista. Kur është argumentu juridikisht Shejhul Islam Ibn Tejmije se te, jem, tejemumi mest'hi, mes'h me i dhon çorapeve dhe e ka argumentu fuqishëm një vëllim të plotë e ka mbi ata se lejohet mest'hi në çorap të shkoqt inshallah s'na nijn hanefit se pastaj rezil me ta në çorap të shkoqt vllazër dhe kur është argumentu dhe e ka mbrojt fuqishëm karshi këtyne se ata kanë thonë jo duhet me kanë këtë këtë këtë kusht Shejhul Islam Ibn Tejmije çka thot shumica sahabe i kanë pas çorapat e shkoqt paramendo s'e merr vesh se ku ta blejë çorapin S'ka ç'të ka pas? Na me kshyrë ata, qysh na delke? Po vllazër, dobsia nuk është te pasuria dhe mospasuria. Po çka është? Te truni dhe shpirti. Andaj kur ka ardhë i delegumi i Rustemit nga Persia dhe e ka pa Omer Hattabin të shtrim në një hasër. Dhe ka hinë me dine për me lip, kush o ky që po na ban problem neve, pik atje. Dhe ka hy edhe po e lip, ku e ka shpijën. I kanë thënë, mos shko te shpija, shko n'xhami e gjenë. E ka pa duke flejt dhe e kanë ngrit. Kur e ka pa, i kanë mbet disa shenja të hasrës në trupin e tina. Dhe i ka thonë, qeky është a? Ky s'ka mujt me qeshtu vetën me ku shko ka ti udhëheqit këta. Kur e ka pa fuqinë e madhe atje, në Persi, dhe qeky hy rrin mas këtë këtë në sendeve, Ka thonë qe qekjo, tu flejt në xhami. Paramendo vllezër ti sot me pa kryetar qështu. Hasha lilla, Zoti na rujt. S'mundesh me pa, s'ki mundësi me pa. Çka i tha? Tha, a ti je emirul mu'minin çka po folin këto që ti e ki një këtë emër? Tha, po. Tha, a ti bje ata atje? Po. tha një popull çka e ka çiftin e qëtij udhëheqës ka hup kundërshtari ka hup për një udhëheqës që pranon me flejt në hasër e cila hasër është e shtrirë për toke dhe s'është e butë apo është mbështjellje e e çkaj e një leckë të vogël ka thonë armiku i këtij sigurt ka me hup dhe kanë hup Andaj vllezër, botëkuptimi i zaifllëkut, i dobt, ishte i dobt, pse ishte i dobt? Qyrja shpia, qyrja shpia, qyrja çarapat, ky s'di me hec, e kështu me radhë, jo vllezër, botëkuptimi ku a, është te namazi i tij, devotshmëria e tij, çfarë truni ka, çfarë shpirti ka, sa fisnikëri ka, sa bujari ka, sa është njeri ai, kështu e mat islami, ndërsa te të tjerët matet, derisa vllezër, sa për ilustrim, Në luftrat e parë dhe dytë botërore, aq shumë ka mrri niveli i shtrëngimit prej fukarave dhe të smutëve derisa çka kanë bo. Kanë thonë më mirë është me i zhduk se sa me na ngarku me me tatimin edhe pagesën me i shnosh këta dhe me ju siguru shtëpitë. Pse? Shumë një i smutë, duhet me pagujt për me e shërue. E në islam vllezër një njeri vlen ma shumë se sa sa. Shumë vlen te Zoti jonë xhele ve ala. Muslimani mos fol ma, ma shumë se Qabja vlen. Andaj vllezër për shembull neve nuk e lajmë njeriun hajt se s'na duhet ky duhet me kushtu shumë tash me shëru. Jo, kena me ngrit këtë dunjanë kem me e shnosh këtë. Pse? Se kjo është njeri. E paret janë letra. Andaj dhe dobësia dhe fuqia në Islam dallon shumë. Gjithashtu udhëheqja e botës, udhëheqja e njerëzve, Në islam vllezër ka botëkuptimin e vet dhe në botëkuptimet e huaja ndryshon shumë. Dhe ka dallime të skajshme. Për shembull, tek udhëheqja e të tjerëve, qysh i bje udhëheqje e dunjasë. Me pas ekonomi të zhvilluar, me pas armatim të ngritur niveleve ma bashkëkohore, dhe fabrikat me punu në nivelet ma të larta. Apo? A asht në islam qishtu? A asht në islam? Keni pa donjëherë pejgamberi alejhi selam, njanit pse me punoi ke bahçen ma, ma mirë, e m'i thonë, esti, ti ja po di bahçen me punu mirë, po, hurmat po di, po, shpi me ndreq po di, po, kur të vdesun e ti e merr. A keni pa qishtu, vllezër, s'ka, kush t'ja kalon, Ebu Bekrit, vetëm dy shtylla. Dhe kjo është me citat të Zotit Xhele ue Ala. Pra, imam lëki, imam domethanë me udhëheq. Apo, se nëse neve ishmi ndiku nga qytetërimi i huj, atëherë ish dash me qit naj plak i cili i ka ndreqë nja njëqind shtëpia imam sa herë. Se ky i di ato ciglat tamam qysh renohen, çatia qysh vendoset, edhe ki, ata do të me nxjerr imam neve, por jo vllezër. Ka thënë alejhi salatu wassalam falya um aqraukum, kush din me lexu Kur'an më shumë. Kush din me lexu Kur'an më shumë. Andaj Hasan al-Basri kur i than, "O Hasan, babë kan e ki, nonë kan e ki." dy rob rob edhe babën rob edhe nanën rob i kanë zonë luftë njanin e kanë zonë këndej njanin këndej janë bashku ka dalë Hasan al-Basriju mirëpo s'ka me çka mu krenuaj familjarisht por me ilm me ilm sot e sot jetojna hajde t'i ngjallmi zemrat ka thonë Hasan al-Basriju sot e sot kur neve të na bjerën niveli dhe motivi i fesë thojna prit ta shfletojna pak Hasan al-Basriun se ky i ka do fjalë të mira na ngjallet zemra apo a i bje Dhe neve i bëm prej tyre imam, jehdune bi emrina, udhëheqnin me emrin tonë, udhëheqnin me librin tonë, thotë Allahu Xhele ue Ala. Pse? Lemma saberu, shtylla e parë, banin sabër. Banin sabër. A kish mujtë pejgamberi me kry misionin mos me bo sabër? S'munet. Andaj kush nuk ban sabër, dështon. Dështon vllezër. Dikush ka qef, për shembull. Njani ka qef m'u bo hoxhë, ama sabër s'ka. Ai tjetri do m'u bo hafëz, ama sabër s'ka. Edhe pastaj revoltohet, pse s'po m'bajnë mu hoxhë, pse s'po m'bajnë hafëz, pse s'po m'bajnë, pse s'po m'bajnë. Ai tjetri do me kanë ekonomist i fort, ama s'ban sabër. Edhe pastaj i përzihet edhe tabela e shumëzimi, se s'ka bo sabër. Duhet me mësu, vllezër. Andaj thotë Allahu xhele, saberu, kanë bo sabër. Dhe e dyta, wa kanu bi ayatina yuqinun, bindje. Në ajetet tona kishin bindje. Sa prej muslimanëve sot mendojnë se Islami ra. S'ka bindje, vllezër, i bin i bie bindja. Wallahi pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë, "Wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amr." Pasha Allahun, Allahu ka me plotsu këtë çështje. Ka me hy islami në, në shtëpinë prej lëkure dhe prej balte. Dhe ku kalon dielli, ka me hy islami. Por neve ngutemi. Andaj pejgamberi ju tha dhe atyne, wa lakinnekum testaxhilun, ju po ngutni. E ai që ngutet, nuk mund me udhëheq botën. Po ai i cili udhëheq botën është i cili ban sabër. është i cili ban sabër dhe ka, ka bindje. Andaj botëkuptimi, i udhëheqjes tek neve ndryshon. Është me durim dhe bindje. Për shembull, botëkuptimi i shumës dhe të paktës. Bollëk dhe varfëri. A, a ndryshon tek neve? Ndryshon shumë. Se është tek neve një sen i cila nëse futet aty, apo e ban shumë, edhe nëse është me numër pak. thuhet bereke, bereqeti, çka e njofim na. Andaj, në asi qytetërim nuk e ki, ku shkruan, e ky artikull ka bereqet. A keni pa dikun kështu? Kjo iPhone bleje se ka bereqet. A ka ndonji film kështu që e shkruan? Ky kerr bleje se ka bereqet. S'ka, e në islam ka. Ka. Do ta shofim me tekstet pejgamberi alayhi salatu selam. Ka diçka çka quhet, ka bereqet. Ç'tha Isa alayhi salatu selam, më ban o Zot, ku të shkoj të bereqetshëm. Ku të shkoj të bereqetshëm. Dhe ka disa edhe prej të dalura prej tokës të bereqetshme. Apo, për shembull, derri vëllezër. A është i bereqetshëm? Çka i ban njerit? Çka i ban njerit? Ia humb xhelozinë, ia humb dinjitetin. Bëhet njeri akull. E sheh grun e vet me tjetër. Thotë puna e vet, çka më intereson mue? Apo, pse? Ngase kanë ndikue ajo e cila ka hangër. Ai i cili han prej devës, ndikohet. Ai i cili han prej delës, ndikohet. Pse është punë bereqeti? Ai i cili han pak, han shumë. Bereqetin a e shfrytëzon apo jo? Kjo ndikon edhe në jetën e tina. Andaj vëllezër, për shembull, shumja dhe pakja, tek neve ndryshon, nuk është si të tjerët. Për shembull, pejgamberi alayhi salatu selam ka thënë Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Ka thanë pejgamberi alayhi salatu selam Një dirhem ia ka tejkalu sa? Njëqind mijë dirhemve. Si ka mundësi? Ngase një dirhem është fitu me hallall, është marrë nga burimi hallall, dhe është dhanë me sinceritetin ma të plotë. E ka dhanë e djathta s'e ka pa e majta. Dhe njani ka dhanë, apo njëqind mijë, ama dyqind mijë kamera e kanë përcjellë. A ja ka kalu çiki që ti, apo jo? Sot do musibet, vallahi, sot do musibet. Dy kutia i shpërndan, tre kamera e ndjekin. Kjo musibet. Pesë kutia i shpërndan, dhetë veta e inçizojn. Kjo, çfarë sinceriteti është kjo? Dhe po bane akuzove sinceritet, kijametin e banë. O dhe dhetë kamera janë tu t'përcjellë. Sahabët me paskon ishin tut për veten e vet. Sahabët me paskon 10 kamera. T'hup sinqeriteti. Ai thotë jo jo unë jo, e di unë punën teme. Po jo valla se ti nuk ke mundësi me arrit sinqeritetin duke t'pa njerëzit duke u vëzhgu me kamera. Kqyr mua. Apo jepe duke inçizue. Prit edhe telefoni pak një një kamerë, e prej përpjetë kështu me radhë. Ku është sinqeriteti vëllazër? Na nuk po dojmë me kontestu veprën e dikujt, angazhimin e dikujt, aktivitetin e dikujt. Por ka mundësi mu diskutue bereqeti i atina, sinceriteti i atina, e kështu me radhë. Tha Pejgamberi alejhi salatu ve selam, inne rriba ve in kethura emruhu ilel kull. Tha Pejgamberi alejhi salatu ve selam, vërtet kamata edhe nëse shtohet, apo me numër, fundin e ka në paksim. Këta vllezër veç në islam e kije. Apo? Për shembull, ti e shef atje, me interes 0.5, me kamatë 10%, edhe ta jep atë tjetër mundësi që ki me fitu shumë. Por ti nëse lexon me sytë e islamit, ati del në fund, shkatërrim. S'ka fitu kurkush. Kështu, me islam e shikon ti. Andaj për shembull vllezër, e pakta dhe shumta në islam, dallon. A ka ndonjëni i cili ka marrë kamatë dhe është rahat dhe jeton me zhvillim dhe s'ka probleme jetësore dhe s'ka probleme familje dhe ka harmoni dhe bereqet? S'ka vllezër. S'ka. Madje edhe ata të cilët përlyhen nga pluhuri i kamatës është problem. Apo, sa tatimet neve si dojmë, po ato na ngarkohen, detyrimisht, dhe s'ki ku me hikë. A ta vështirëson kjo jetën? Ta vështirëson. Se ai ta bjen të dera, thot, qe tatimin. Se du, se do ta nali mjetin, ta nali shërbimin. Pra, edhe kur se do, edhe kur s'je i pajtushëm, të rok e zeza dhe mjerimi i asaj, çka Allahu xhel-le e ka mallku. Po ai i cili me vetë dëshirë, thot, bjeri mue, Çfarë mallkimi e pret ata? E kështu me radhë. Andaj e pakta dhe e shumta. Ndërsa Ibn Kajjim el-Xhevzije vëllazër e ka pru një shembull praktik se si duket bereqeti karshi së shumtës dhe të paktës. Thotë Ibn Kajjim el-Xhevzije, do ta shohim një shembull praktik i prekshëm për njerëzit se si Zoti jonë xhel-le ve ala në Islam dhe në civilizimin Islam shikohet nga ky prizëm se bollëki dhe varfëria dallojnë në Islam shumë ka dhonë shembull, o shembulli i qenve dhe i deleve thotë Ibn Kajjim el-Xhevzije Delja zakonisht i lin nga 5 deri në 6. Më falni, qeni zakonisht i lin deri në 5 deri në 6. Qeni i lin 5 apo 6. T'vegjël të tij. Ndërsa delja e lin zakonisht një. Apo ish me ba një. Ndërsa qen, a i kini pa vllezër ta? Këtë e kina pa. Qeni i lin 5, i nxjerr 5. Delja e nxjerr një. Thati për në kajim e lëgjëzije. Shtoja kësaj se n'ditë therrën shumë dele për t'u hangër mish prej tij, ndërsa qeni nuk therrët. Dhe thotë rezultati në fund del se n'dunja ka ma shumë dele se qen. Cila matematikë ka mundësi me i ra n'fije kësaj? Përveç matematika e Zotit Tebareke ve Teala. Pra, qeni lin 5-6, çdo qen lin qekaq. dhe nuk therret për mish se nuk hahet, ndërsa delja hahet dhe lin nja dhe n'dunja ka ma shumë dele se qen. Apo? E kështu me radhë. Dhe janë ma të bereqetshme. Pra, te na shumë dhe pak, s'është me numra. Si e kemi përmend njeriu, tërheqet nga numra, t'i njeh. 700.000, 1 milion. Apo? Pastaj, por, për me e ngi dhe me e ngop unin e njerëzve, i thojnë 10 milion t'i kina dhonë. Pesëdhjetë milion lira, ato s'bojnë kurgjo, ama ngopet njeriu, 500 milion i ka, mbanë, po ai s'ka me jetu e vjetët për mi a, por, çka do me ba e s'un i harxhon ato, se i vogël është njeri është 2 metre gjatësi, sa është i gjonë, sa kile i ka, sa munet me hangër e dhe zë. Në t'i boj matematikë për njëqind vjet haje, s'un i harxhon paret, por s'un ja ngop njeriut imagjinatën e tij të madhe. Andaj, Allahu Tebareke ve Teala ka qitë shumë prej shembujve që argumentojnë se botëkuptimet dhe emrat tek neve kanë tjetër domethanie e të tjerët tek të tjerët kanë tjetër domethanie. Gjithashtu, prej botëkuptimeve të cilat i kanë përmend dijetarët është se dështimi për shembull dështimi fjala dështim në Kur'an ka khasara te na dështimi tjetër te ata dështimi tjetër te ata çka është dështim mos me pas punë të rregullt për shembull të vet pyetjen e parë a, a ki punë të rregullt jo dështim a ki shtëpi tanen jo Dështim. A ki veturën tane? Dështim. Sa të hinë, sa të dalin? Dështim. Te na vllezër, a është qeky dështimi madhështor për të cilën na mendojna? Jo. Tek neve kur t'përmenet fjala dështim, te muslimani, po folmi te sahabja, që neve duhet me konë ashtu, a jemi a s'jemi, është ajo muhabet tjetër, është diçka tjetër. Ka thanë Allahu Xhel-le Xhelaluhu, Me i thonë sot dikujt, ditën e kiametit ka me pas shumë dështime. Ai thotë, ku, pika. Ka me t'u nal rroga. Ai më njëherë te rroga dhe. Çka, ka, u ka rrit derivatet, ka, ka shku te përpjeta. Jo, o i nderum, në kiamet, ka me konë katastrofë e madhe. Ka me ik baba pi fmijut, nana pi fmijut, fmija pi babës. Vllezërit kanë me ik njëri-tjetrit. Allahu xhelle xhela thot, ky është dështimi. Ndërsa te njerëzit, a është kjo dështim? S'është dështim. Nëse i ki punët mirë materialisht, kjo nuk është dështim. Andaj, dështimi tek neve është diçka tjetër, tek ata është diçka tjetër. Madhështia. Çka është tek neve madhështi, çka është te ata madhështi? Çka është te ata madhështi? M'u vesh mirë, a po? Parfimi kur t'i kalosh 3-4 lagje, Ende me të ardhë era, që që ka ardhë e Ebu Xhehlit. A është kjo madhështi? Te ata a kon madhështi. Tek neve është madhështi? Jo, tha Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Le khalufu saim. Era e agjëruesit është ma e kanshme te Allahu. Cila e, a e ki pa çfarë ere i vjen agjëruesit, vllezër. Ti s'un i afrohesh atij. Po te Allahu ndryshon. Pra ti kur, kur, ti kur agjëron, të vjen era, jo e mirë. Por te Allahu është e ngritur. Pse? Se ajo është ibadet. Allahu e di se si shkon ajo te Zoti. A është më i madh Ebu Xhehli i cili kur ka rrugtue rrugës dhe Umeje ibn Halef ai kur ka kalu me kilometra kur kanë ecë njerëzit këtu, ai ka shku larg, ata e kanë ditë se ka shku Ebu Xhehli qeknena. Pse? Se parfumin ja ka njoftë. A çka do me thonë vllezër ajo? Ti qetu me ecë, E ti ke mri 10 kilometra, tani kur kalon njëri thot filani paska ec. Ti ke shku larg. Pse qaq shumë parfem të shtrenjtë ke pas dhe ke përdor. A është kjo madhështi? Jo. Andaj Bilali radiallahu anhu është ma i madh te Zoti xhelala se, se Ebu Xhehli, se Umeje ibn Halef, se Ebu Lehebi. Edhe pse Ebu Lehebi ka qenë i madh te te populli i tij. Andaj tek neve për shembull, Madhështia është në devotshmëri. Madhështia është në takvallëk, madhështia është në ibadet ndaj Zotit tebareke ve teala. Ndërsa te të tjerët madhështia ndryshon. Dhe për këtë vëllezër ka edhe shumë prej shembujve porse do të mjaftohemi me me kaq. Veçoria e pestë është se qytetërimi islam është qytetërim njerëzor për të gjithë bijtë e Ademit dhe nuk i veçon njerëzit me raca, me kategori familjes dhe as me ngjyra. Pra veçoria e pestë vëllezër është se qytetërimi islam, feja e Zotit Xhele Xhelaluhu, është qytetërimi i cili vjen për krejt njerëzimin. Ndërsa asnjë qytetërim nuk vjen për krejt njerëzimin. S'ka mundësi me ardh për krejt njerëzimin. Vjen për një kategori. Për shembull, kapitalistat kurrë s'un i mërrin ti? Jeton e shkon s'un i mërrin ato familje të cilat e llogaritin veten se kanë gjak jo si gjaki i të tjerëve ti kurrë s'un i arrin ata pastaj ata kanë nda njerëzit në kategori kategoria punëtore kategoria e mesme kategoria e ngritur apo derisa kanë shku vëllezër Në sistemet e kaluara, sistemin feudal e kështu me radhë, kur i kanë nda shkallët e njerëzve në bazë të gjakut dhe familjeve, gjithmonë familjen udhëheqëse e kanë quajt familje me gjak të Zotit. Zoti na ruajt. Ata te ata Zoti është diçka tjetër, te na diçka tjetër. Nuk thuhet fillimisht gjaku i Zotit, Zoti na rujt. Porse ata kanë dashur me i pohue shkallës udhëheqëse dallime dhe veçori shumë të veçanta. Ndërsa në Islam, në Islam nuk ka familje e ngritur, familje jo e ngritur. Apo pejgamberi alayhi salatu selam ka ardhur te familja më, më fisnike dhe më e ndershme. Po fytyra shumë ka që mallkohen. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Axha i vet. Axha i vet, mallkohet në Kur'an. Ebu Xhehli, kushëriri i tij, mallkohet. Apo, tjetër, Ebu Talibi. Ebu Talibi, cilësohet kafir, mohues, mushrik, apo, pse, se në islam nuk matet, e po ti a je i kësaj familje. Jo, Andaj Rafidit, për shkak se nuk i kanë marrë mësimet nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, e kanë shti edhe Ebu Talibin te të mirët. Se është familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje Ebu Lehebin e shtin te të mirët. Dhe thonë ajetet e mallkimit i kanë shpik kush? Ebu Bekri me Omerin. Fantazitë e tyre. Porse në islam vëllezër nuk ka gjak i shtrenjtë, gjak jo i shtrenjtë, familje e ngritur, jo familje e ngritur. Çka ka? Inne ekremekum inda Allahi etkakum. Më i ngrituri prej juve te Allahu Xhele ue Ala është më, më i devotshmi. Andaj në fenë e Zotit Xhele Xhelaluhu nuk ka kategori punëtore dhe kategori e ngritur që do të mendojë me fitu në krah të popullit. Apo? E kështu me radhë. Nuk ka në fenë e Allahut Tebareke ve Teala se njerëzit e fesë i kanë çekat e faljes. Dhe më ata priftat i ka çekin. Te na hoxhallarët, na s'kena çeka. Çeki i zinas, 500 euro. Çka ki bo ti? Kom vjedh, 600 euro. S'ka te na, te ata ka, vllezër. Ka gjynah për të kalumen, gjynah për të ardhmen. Shkruma faljen se kam me bo n'të ardhmen. Qysh e për e përmendëm në fillimin e e ligjëratave. Te na hoxhallarët s'e kanë këtë drejt. Dhe kjo është civilizim i lartë i muslimanëve. Vallai këta njeriu nëse e percepton sa e ka ngrit Zoti njeriun, muslimanin, që edhe hoxhës nuk e ka lënë kategori, ai le të mësojë sa të dojë, s'un ta fal ty. As s'un t'dënon. As s'un ta fal, as s'un t'dënon. Ti e ki vetëm llogarinë te, ai mundet me thon gabim je. Rrugës je dhe me ja huq në fund. Mundet me ja huq. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si pejgamber mbi hoxhallarët krejt kur vinte puna e gjykimit, çka thonte alaihi salatu wassalam? Tha ju po vjeni te unë me u gjiku. Ti je rrok me kët dhe po vjeni m'u gjiku te unë. Tehtesimune ilej. Hasmit po doni m'i la te unë, rregull. Unë nuk e di realisht çka ka ndodh. Po ti po fol, edhe ki po fol. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ndoshta dikush prej juve di ma mirë me fol. E unë duke e dëgju qysh po fol ai, dhe duke dëgju këtë mbrojtjen tjetër, mendoj se njani prej juve e ka ma drejt dhe ky tjetri është në gabim. Dhe gjikoj në bazë t'asaj çka e shoh. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E nëse njani prej juve di me fol, edhe e di që a gabim, ne të kallxojë, se në ahiret e pagun ma shtrejt. Pra edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk po e di këtë punën. A e kuptu curë? Vijnë dy njerëz te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njani di me fol ma shumë, ky tjetri s'di me fol. Ama është hak, ky e ka drejtën, po s'po di me u mbrojt. Keni pa dikush gjithmonë di m'u mbrojt. E len ni preventiv atje, kum dash me thanë, s'e kam pas për qëllim. Paramendoni vllezër, Abdullah ibn Ubej ibn Selulli. Një shembull praktik i manovrës me fjalë. E shpifi shpifjen për Aisha radiallahu anha. U ndiku djali tezës Ebu Bekrit. U ndikun plot prej sahabëve. Apo, u ndikun. Dhe kur ardh puna m'u hakmarr kundër shpifësve, ai kryesori as një shkop s'e ka hangër. Hiç. Djali tezës Ebu Bekrit, Mistahi, është kamxhiku për shkak se ka është ndiku nga, nga, nga shpifja. Por se ai kryesori ka pështue. Pse? Ka thonë se unë s'e kum thonë, qështu është fol. Qështu është fol. Dhe këta s'kanë dit me dëshmu se ky e ka shpif. Dhe ai ka pështue. Por se Allahu xhele ve ala e ka kërcnu n'Kur'an. Ka thanë, Walladhi tewalla kibrahu, ai i cili e ka shpif shpifjen, lehu adhabun elimun, ai ka me pas ni dënim tash për n'ahiret, që asaj s'mun i hik. Andaj as Pejgamberi alejhi selam, nuk ka mujt me dallu kur s'e ka pa një rast cili është në hak. Realisht, ai ka gjiku pi asaj çka, çka doket. Edhe kadia, nuk e di, diku shkon, thotë qe dëshminë. Qe dëshminë, ky tjetri i ka hup dëshmia. Për kanë gjikon kadija? Gjikon për atë që ka dëshmi. Nëse ky e merr te Allahu xhelle ue ala. Andaj nuk ka në islam, në shtetrimin islam, se ky është pi kategorisë lartë, ktij i falet. Ktij i falet. Andaj Pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, një ditë prej ditëve, erdhën dhe i thanë se ka vjedh një gruje, por fisin e ka shumë me nam. dhe është kritike me ia pre asaj dorën se po shtrësohet fisi dhe diskutonin kanë me ia dërgu Pejgamberit alejhi selam me intervenu pak me thanë kjo fis a ka këtu diçka dhe Pejgamberi alejhi selam u shqetsu dhe u hidhru dhe dul në mimberin e tij dhe tha Pejgamberi alejhi selam ue ejmullah pasha zotin Fatimja me vjedh ja pres dorën. Paramendo edhe Fatimja. Dhe kjo s'u kon fjalë goje. Ai Fatimja s'vjedh, se Allah e ka rujt. Por nëse kish vjedh, nëse kish vjedh, çka bëhet? Ja kisha pre dorën. Kjo s'është konë fjalë goje, fjalë re, reale, fjalë reale. Andaj Pejgamberi alejhi selam nuk e ka marrë, pi fisit madh a, pelajna. Jo, madje nga ata të cilët janë godit dhe janë kamxhikue në rastin e Aishes ka pas nga fisi i madh nga fisi i Ebu Sufjanit fisi i madh grujen nga fisi i kurejshve me nam të madh por ka fol Ka fol, a pse s'e ban ky? Po njerëzit sot? Shumë e e gjen një shpifs, një fabrikus dhe ja poshtron një njeri. Edhe ky ka interes ai m'u dok qashtu, thotë pse jo? Bile bile ai moti pat kallzu ksi isharete. Ai po moti ka pas me deviju, e kështu me radhë. Po me pas sheriat vëllezër. Qysh i del pastaj? Po qele-hile s'ka, te Allahu xhele xhelaluhu. Sa shpifje, sa fabrikime, sa akuza, Zoti na ruaj nga nga dënimi i Allahut tebareke. Wa teala. Në Islam vëllezër nuk ka shumicë me të drejtë absolute dhe pakicë e shkelur. Apo 51. Kto ju gjykojnë juve. S'ka vëllezër. Edhe një m'u kan nëse është n'hak, ai është hak. Apo për shembull, në qytet qytetërimet e huaja, në civilizimet e huaja, çka me ba? Ky ka pas një votë më shumë. Tash ky t'shkel, t'myt krejt, ruju. O vla, kjo s'është hak. Pasta njajka. Pejgamberi alejhi selam, në shumë prej gjykimeve të tij, po leje Pejgamberin alejhi selam i cili gjykon me shpallje. Dalmi te sahabët të cilat ju ka përfundu shpallja. Një ditë prej ditëve, me diskutim të mexhlisit të Ebu Bekër es-Siddikut, diskutohet luftimi i një grupe të Arabëve. Luftimi i një grupe të arabëve. Dhe Omar ibn Khattabi me disa njerëz të tij dhe me disa këshilltarë aty e shohin problematike m'i luftu ata. Dhe gati krejt këshilli janë në mendim se jo. S'ban me luftu. E kështu me radhë. Ngjarja e njohur, me ata se zdet nuk e kanë dhan zekatin. Ebu Bekër es-Siddiku thotë jo. Kjo çështje me ajet dhe hadith është m'i luftu. Omeri revoltohet. Edhe ata që ishin me ta, qysh po luftojmë ata thojnë la ilaha illallah falen, kështu me radhë. Ngjarja e njohur. Tani vëllezër me pas gjyku me mentalitete t. Aty u kon 95 me nja. Nandhenan me nja, po nandhjet me dhjet. Qysh ish dasht me thanë Ebu Bekri? A, më falni vallah, ju jeni ma shumë, unë jam ma pak, e kështu me radhë. E jo, tha, thotë Omer ibn Khattabi, ka vazhdu Ebu Bekri me këmbngul, derisa na e qartësoi Allahu se e ka taman. Na e ka qartësu Allahu, na i çeli gjoksat, se ky e ka taman. Pse, se është nja. Shejhul Islam ibn Tejmije është modeli tjetër, i cili ka dalë para Hanefive, Malikive, Shafiive, Hanbelive, ai vet. Ai vet. Me pas gjyku ai 51, 49, e po ju e tamam e keni, qysh unë me jau diskutu juve. E jo, ka thonë, unë e kam tamam. Pse, ka thonë, se ju të parët, Hanefitë e keni ndryshu çka ka thonë Ebu Hanifja. Çele librën. Ju Malikitë e keni ndryshu çka ka thonë Imam Maliku. Çele librën. Ju Hanbelitë e keni ndryshu çka ka thonë Imam Ahmedi. Çele librën. Ju Shafiitë e keni ndryshu çka ka thonë Imam Shafiu. Çele librën. Derisa halifja ka thonë çeli librat. Kur i kanë çelë librat ka dal Ibn Tejmija n'taman. Po ai me pas gjyku, pse, pse m'i çelë librat, këta ma shumë janë? Jo, ka këmbngul. Andaj vëllezër, në islam, është haku hak. Tash normal, kjo haku hak, sa njeri e keqpërdor. A, hoxha ka bënë, çka s'ka bënë, pa, ka këtu manovra, manipulime, por se vëllezër si rregull e përgjithshme. Njeriu nëse ka argumentet e faktet e dukshme dhe të qarta, numri karshi çka e ka, nuk ja prish punën. Nuk ja prish punën. Ve inne ekthera-n-nasi le fasikin, ka thënë Allahu Xhelle, shumica e njerëzve janë fasika. Pse? Ngase e matin me, me numra. Gjithashtu vëllezër, Prej asaj të cilat e kam përmendë dijetarët se feja e Zotit xhelle xhelaluhu është fe e të gjithve është se Allahu xhelle xhelaluhu edhe pse e ka dërgu Muhammedin sallallahu aleyhi sallam tek arabët edhe ai flet arabisht edhe është prej fisit arab kurejshi derisa përfundon te Ismaili aleyhi sallatu sallam nuk ka thonë pejgamberi savs jam unë pi arabëve ju bânu krejt arabë Sa njeriu thotë për shembull xhallar po do me na asimilu, me na bë arab. Jo vëllazër, sa njeriu është bë musliman, ka jetuar me qindra vite, s'është asimilu, ka fol gjuhën e tij kështu me radh. Gjuha është diçka tjetër që e ka zbritë Zoti. Por se asnjëherë pejgamberi sa nuk ka thënë, unë jam arab, kush do më ndjek mua le të bëhet arab. Po ndryshe s'më ndjek. Jo. Tha pejgamberi sa zëm të kundërtën. La farqa bain arabiyyin wala ajami. Wala bejnë esvedin wala ebjad. Ska dallim mes Arabit dhe jo Arabit. Paramendo ti shkon, ja Arab, ja hiç. Qysh me hina me ndjek ata, alejhi sallatu sallam. Tha, jo, s'ka dallim. S'ka dallim mes bardhit dhe të ziut. S'ka dallim. Përveç me një dallim, bi takwa, me me devotshmëri. Andaj kjo është ajo çka dallohet veçoria e pestë e qytetërimit islam është se në fenë e Zotit xhelle xhelaluhu nuk ka dallime racore, nuk ka dallime të gjakut, nuk ka ky është punëtor, ky s'di e kështu me radhë. Haku i jepet edhe atij çka s'di, derisa Zoti jonë tebareke ve teala në ajetet e shënimit të borxhit trashëgimisë e kështu me radhë, marrëveshjeve të ndryshme të cilat i bëjnë njerëzit, Allahu xhelle ka thënë, nëse është njëri i cili s'di me shkruajt, le të shkruajë njëri i cili di me shkruajt nga familja e tij. A mundet na për shembull në Islam i thon, e po, hajde lipe hakin tând. Po ai s'di me lip. Apo, sa manipulime vllezër bohen, për shembull, edhe ata ndërmjet veti. Për shembull, ligji thotë kështu, ligjet e tyre. Edhe nëse e gjejnë ata ndonjë injorant, që s'e di ligjin, i thonë lipe të drejtën tânde, ai s'di me lip. E humb të drejtën. Pse? Se s'ka ditë me lip. Në islam a është kështu? Jo. Ai kërkon prej dikujt ai i cili di me lip. Kur shkon n'gjykatë thotë çka kam të drejtë unë? E ka obligim me ia sjellë kadia, dikan me ia tregu çka ka të drejta. Obligim e ka. Pse? Se s'ai ka mundësi nuk di. Dhe kur të bëhet marrëveshje, për shembull, ka dikush ka trashëguar pasuri, shembull, ka trashëguar pasuri, por nuk është shumë inteligjent, nuk është shumë i dijshëm, por pare ka. Çka mundet me bo me këto pare? Sa është e tij? Sa mund menaxhon drejt? ka të drejtë ky prej fesë së Zotit xhallahu ala dhe prej njerëzve që mirren me këtë çështje me kërku që ata me ja menaxhu dhe mos me prek as ni dinar prej atij prej asaj pasurie pse se mosdija e këtij nuk i arnon hakun andaj ka thënë Allahu xhallahu ala nëse është sefih s'di e e e sjell një ai i cili ka dije dhe ja dhe ja run të drejtën. Andaj vllezër në Islam është rregull se feja e Zotit xhallahu nuk ban dallim mes njeriut përveç me devotshmëri. Kush i ban gjyna Allahu xhallahu ala? A ke nga Kurejshët? A ke djali Ibrahimit? A ke djali Nuhit? A ke baba Ibrahimit? A ke nipi Muhamedit alejhi selam. Kjo nuk lun rol hiç. I ka bo gjyna Allahu xhallahu ala. Andaj vllezër kjo është krenari e fesë së Zotit xhele xhelalu se Zoti jonë tebareke ue teala na e ka sjell një fe shumë të madhe me veçori shumë të mdhoja dhe kjo neve na ban me u ndi krenar se Zoti jonë xhelalu nuk na ka bo zullum në asnjë prej të drejtave tona na i ka siguru Allahu xhele xhelalu të gjitha të drejtat të gjitha hakët neve na ngelet vetëm që